الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله اعلموا رحمكم الله إن من عظيم ما ينتبه إليه المرء زمنه ووقته وقد أقسم الله جل وعلا تعظيما لشأنه وتفخيما لأمره فقال سبحانه وتعالى والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ndugu zanguni katika imani tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake na kwa taufiki yake kutukutanisha hapa kwa lengo la nasaha biidhnillahi alkarim. Nasaha zetu za leo zitakuwa fupi mno insha Allahu taala. Ndugu zanguni katika imani ifahamike kuwa katika mambo ambayo mwanadamu anatakiwa azinduke kwayo ni suala la wakati wake na ule muda wake alionao hili ni jambo ambalo mwanadamu yoyote wala siyama almuslim hasa hasa muislamu anatakiwa azinduke kuhusiana na muda wake vile vile wakati wake alionao hali liwaktika thamara je katika huo wakati wako ulionao wafaidika nao au je liwaktika kima wakati ulionao una thamani na wewe haya ni masala mwanadamu hasa muislamu atakiwa ajiulize na ndiyo maana katika mambo muhimu mno yatakikana mwanadamu azinduke katika mambo hayo ni ule wakati wake alionao anautumia wakati wake katika manufaa au anautumia wakati wake si katika manufaa na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akaapa kwa wakati na Allah akaapa kupitia wakati kwa ajili ya kuadhimisha jambo la wakati lakini pia kwa ajili ya kulifanya jambo la wakati kuwa ni jambo kubwa mno ambalo mwanadamu anazembea Allah subhanahu wa ta'ala akasema wal asr na hapa kwa zama innal insana lafi khusri hakika mwanadamu yumo khasarani hakika mwanadamu yumo katika hasara illa alladhina amanu isipokuwa wale walioamini waamilu amilu salihat na wakatenda mema kwa kutumia wakati wao walionao watawasau bilhaq na wakahusiana kwa haki kabisa watawasau bisabr na wakahusiana jambo la kusubiri ndugu zanguni katika imani wengi katika sisi muda tulionao wakati ambao Allah ametuneemesha katika wakati huo hatuzingatii bali wengi katika sisi wakafanya mambo ya lahwi mambo ya lahwi mambo ya upuuzi bali mambo ambayo hayana manufaa kwa wakati wake bali wengi katika sisi ndani ya wakati wao ai wakatumia wakati wao katika kusengenya kupiga porojo anapokea Imam al-Bukhari vile vile al-Imam Muslim katika sahihi zao an tabiihi aljalil kutoka kwa tabi rahimahullahu ta'ala Safwan ibn Muhriz anapokea Imam al-Bukhari vile vile al-Imam Muslim kutoka kwa tabi huyu tabi huyu anasema kuntu amshi ma'a ibn Umar radhiyallahu anhuma nilikuwa natembea na ibn umar allah subhanahu wa ta'ala amuwie radhi au awie radhi yeye na baba yake fadhahara lahu rajulun akamtokezea ibn umar mtu mmoja hivi faqal kaifa sami'ta rasul allah sallallahu alayhi wa sallama fi an-najwa yule bwana akamtokezea ibn umar anamuuliza suali hili vipi umemsikia mtume alayhi salam kuhusiana na jambo la kunong'ona na makusudio jambo la kunong'ona hapa ni pale ambapo Allah atawafufua waja wake alafu akajitenga na mja wake akamweka karibu mja wake akamstiri mja wake akamwekea panzia ikawa anaongea yeye na mja wake, ndiyo kunong'ona makusudio hapa. Anaulizwa Ibn Umar, kaifa samita Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fi najwa, vipi umemsikia Mtume alayhi salam katika jambo la kunong'ona? Faqala samitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia Mtume alayhi salam katika jambo hilo akisema إن الله تبارك وتعالى يدني المؤمن hakika Allah subhanahu wa ta'ala atamweka karibu muumini fayadau alayhi kafanahu wa yasturuhu na Allah subhanahu wa ta'ala atamwekea ile panzia yake baina yake na viumbe wengine ili yale masuali watu wengine wasije kuyapata sutura na Allah subhanahu wa ta'ala atamsitiri mja huyo fayakul Allah subhanahu wa ta'ala atasema kumuuliza mja wake huyo ambaye yuko naye kando ananong'ona naye Allah atasema atamuuliza mja huyo atarifu dhamba kadha atarifu dhamba kadha je wewe wajua dhambi fulani waijua dhambi fulani fayaqulu alabd mja atasema naam ay rabb ndiyo ewe mola wangu mlezi ninajua dhambi hizi ninajua dhambi hizo nilizozifanya duniani hata idha kararahu mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akimkaririsha na kumfanya akiri akubali yule mwanadamu yale makosa yake aliyoyafanya na mwanadamu akajua wazi faraa fi nafsihi annahu qad halak akaona wazi katika nafsi yake mwanadamu kwamba tayari ameangamia kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kamuuliza zile dhambi zake dhambi fulani waikumbuka dhambi fulani dhambi fulani dhambi fulani ambayo wewe umeitenda wewe mwenyewe ukakubali hasa ukakumbuka hasa na wewe mwenyewe ukajiona katika nafsi yako kwamba hapa nimekwisha nimeangamia fayaqul Allah subhanahu wa ta'ala atasema qad satartuha alayka fi dunya kwa hakika nilistiri dhambi hizi kwako wewe duniani wa ana aghfiruha laka al na leo mimi nitakusamehe wewe dhambi hizi Allah subhanahu wa ta'ala anasema maneno haya kumsamehe mja wake ambaye tayari amekiri na kukubali madhambi yake fayutwa kitaba hasanati atapewa kile kitabu cha mema yake atapewa kile kitabu cha mema yake achungulie ayaone amma alkafiru walmunafiqun amma wale makafiri na wale wanafiki fayaqulu al watasema wale waliohudhuria katika uwanja wa kuhesabiwa haula alladhina kadhabu ala Allah hawa ndio wale ambao wamekadhibisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ala tambueni lanatullahi ala adh-dhalimin tambueni ya kwamba laana za Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa wale madhalim wale waliomkosea Allah uko wapi ndugu yangu katika imani twamkosea Allah subhanahu wa ta'ala imma katika nyakati za usiku imma katika nyakati za mchana wa hadha huwa shanu al na hili ndilo jambo la mwanadamu humkosea Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu wakati tulionao muda tulionao ni lazima tusahihishe nyenendo zetu. Umetaka sahihisha, hujataka sahihisha, kwa sababu hali inayokujia hali baada ya dunia hii ni hali mbaya sana, kama hutotaka kusahihisha mwenendo wako. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحابته وبعد ndugu zanguni katika imani hebu tuisomeni athar ya tabi'iyun jalil al-Fudhail bin Iyad athari hii ina mafunzo adhim ndani yake Fudhail bin Iyad ni tabi'i aliyezaliwa mwaka mia na saba karne ya pili hijiria na amefariki mwaka mia na themanini na saba tabi'i siku moja tabi'i huyu kamuuliza bwana mmoja kakutana na bwana mmoja akamuuliza kamlaka min umri wewe una umri wa miaka mingapi faqala arrajulu sittuna 60 sana yule bwana akasema nina umri mimi wa miaka 60 فقال الفضيل بن عياض الفضيل بن عياض akasema idhan ikiwa hivyo basi una umri wa miaka 60 ikiwa hivyo basi tushiku an tasila ila Allah hivi karibuni kwa sababu miaka 60 wamuelekea Allah tasiru ila Allah miaka sitini wamwendea Allah hivyo basi hivi karibuni uko karibu mno ya bwana utafika kwa Allah faqala ar-rajul inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yule bwana akasema hakika sisi ni wa Allah na hakika sisi tutarejea kwake faqal al-fudayl bin iyad atarif ma'nahu hayo maneno uliyoyasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wajua maana yake faqala na'am ya akhi akamwambia ndiyo ninayajua akatafsiri maana ya maneno haya akamwambia Fudail bin Iyad inni abdun lillah maana ya maneno haya ni kuwa mimi ni mje wa Allah tu wa inna ilayhi raji' na hakika kwake nitarudi mimi aliposema maneno haya Fudail ibn Iyadhi akamwambia in kunta taarif annaka raji'u ila Allah ikiwa wewe wajua kwamba ni mwenye kurudi kwa Allah ikiwa una uhakika na hilo ulisema wajua kuwa wewe ni mwenye kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala basi hapana budi ufanye maandalizi ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala fahamu kuwa utasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala waman waqafa ila Allah na mwenye kusimama kwa Allah yoyote yule afahamu ukisimamishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima utaulizwa maswali kisha Fudhail ibn Iyadh akasema falyuidda lissuali jawaba basi na mtu ajiandalie kwa ajili ya hayo maswali ataulizwa tu kwa sababu hakuna namna yoyote atarudi kwa Allah na ataulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala basi ajiandalie mtu kutokana na hayo maswali majibu fabaka rajul fabaka rajul akalia yule bwana baada ya kuyafahamu maneno haya hebu tusiendelee na athari hii nikuulizeni ndugu zangu wewe uliye na miaka sitini kwa sababu tunao hapa kuna watu wana miaka sitini kwa athar ya ibn Iyad inatuambia wazi wewe mwenye miaka sitini wewe ushatembea sana kumwelekea Allah na palipobakia ni kidogo sana yani hivi haraka haraka utafika kwa Allah subhanahu wa ta'ala usidhani wala vile vile usije ukajiaminisha kuwa una sitini nyingine e, una sitini hapo ulipo utakuja kupata sitini nyingine usijiaminishe na kama Allah subhanahu wa ta'ala akikuruzuku kwa hilo mshukuru Allah kadhalika mwenye miaka hamsini afikirie athari hii mwenye miaka chini ya hapo kwa sababu hujui wewe ajali yako ni lini kila mmoja ni shahidi kila mmoja aambiwa kafa fulani tusema inna lillah kafa fulani inna lillah ndugu yangu katika imani fahamu kwamba iko siku itakuja kuambiwa umekufa wewe au nimekufa mimi mzungumzaji na watu watasema inna lillah yani kuondoka kwako wewe husimamishi chochote katika shughuli za walimwengu fahamu wala hutobadilisha chochote katika shughuli za walimwengu ila tu iwe umeondoka na kheri kuna kheri lakini leo warukaruka mwanadamu wapambana ukaisahau akhira yako ukajitia ufahamu kwamba kuna kesho na leo au leo na kesho na kuna kuondoka unajitia ufahamu fahamu ya kuwa fahamu ya kuwa ndugu yangu katika imani wewe leo au kesho utaondoka tu kama vile ambavyo wenzio wameondoka na wewe pia utaondoka lakini ukiondoka hali ya kuwa hujautumia muda wako vile ipasavyo ni hasara ulionayo tumuombeeni Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kuyafanyia kazi haya maneno machache tuliyopata katika hotuba hii wallahu a'la wa a'lam وبالله التوفيق أكمل الصلاة